човек е обещал нещо, например пари, на друг човек и не е могъл да изпълни обещанието си и чувства вина, а другият човек изпитва очередь должна быть искренность. Если вы ваши чувства обиды а опустили в Если вам Бог не дает, то это причина е в вас. Но трябва да знаете, че ако не ви връщат дълга, то причина то обикновено се крие в самите вас. Лучше пускай вам не Бог, че от вас приведет трябва. Много по-добре е да не ви върнат парите, отколкото да ви изказват трамвай. Так вот, третий трамвай поедет, обычно начинается мелкие проблемы. Постарайтесь привести себя в порядок, а не искать виноватых. Это самое лучшее. Затова, при вас започват някакви неприятности, постарайте се преди всичко да в ред самия себе си. Но ну, а когда даете долг, давайте с такую сумму, которую можете потерять. А когато давате пари на заем, давате такава сума, която можете да си позволите да загубите. Меня часто спрашивают, а если приходит друг и занимает просто за чужую сумму? Много често ме питате какво да правя, ако идва приятел и ми иска някаква много голяма сума. А я отвечаю. Аз отговарям. Если этот е человек считает вас другом, ако този човек ви смята за приятел, то когда он занимает большую сумму, он должен дать что-то Когато той взима от вас твърди голяма сума на заем, той трябва да ви остави нещо в залог. Пускай форма на Нека да выразили жизнь. Выжили его дух, выжили его память. Навести ему приятно, где его А очень часто мы, пользуясь дружбой, пытаемся получить гораздо больше, чем он. А много често, използвайки дружбу, приятелството, ние се стараем да получим много повече, отколкото дадем. Как сказал один человек, занимаешь чужие и ненадолго, отдаешь свои и навсегда. Както казва един човек, взимаш чуждото и задълго, връщаш своето и завинаги. Есть библейское правило «не вводи в искушение». Има едно библейско правило «не вкарвай в искушение». Поэтому а, нельзя а, человека развращать. Затова не бива човека да бъде развращаван. А если мы любим своего ребенка, это не означает, что мы ему должны все позволять и, э, сказать, не наказывать ни за что. Обичаме детето си, това не означава, че трябва да му позволяваме абсолютно всичко, да не го наказваме и да му прощаваме всичко. И дружба тоже должна а, иметь ограничения и определенную ответственность. И приятелството също трябва да има някакви граници и някакви отговорности. А кто такой друг? Это е тот, ради кого ты можешь пожертвовать своей жизнью в критический момент и, и деньгами. Кой всъщност е ни е приятел? Този, заради който в някакъв критичен момент ние можем да пожертваме живота си, заради който можем да пожертваме живота си или парите си. И именно готовност принести И если мой друг будет приходить и каждый раз э, просить э, денег на новую квартиру, а потом ее терять, то, ну, наверное... И, примерно, моя приятель, но опыт есть, и по примере всеки път иска э, пари за ново ну но два, това го губи. То, наверное, моя помощь повредит. То със сигурност моята помощ ще му бъде в вреда. Потому что помощь заключается не в том, чтобы помочь телу. за что помощь заключала не в това да помогнем на тези. О том, чтобы научить человека правильно жить. Поэтому иногда не дать это большая помощь, чем постоянно. Помощта Помощь заключала не в това просто да помогнем, а да научим човека на правилно я в книге цитировал китайскую пословицу. Накормить человека рыбой – это помочь ему на один день. Научить его ловить рыбу – это помочь ему на всю жизнь. Цитирам една китайска пословица. Да научиш человека да лови риба, да нахраниш човека с риба, това означава да му помогнеш за един ден. Обаче да го научиш да лови риба, това означава да му помогнеш за цял живот. Поэтому всегда должна быть дистанция с самым близким другом, подразумевающая что у него своя судьба, а у меня своя судьба. в конечном своде, счете сводится к одному. Не хватает любви божественной, начинается проблема. Аз това пиша и книги, защото искам в крайна сметка да обясня, че всяка ситуация, в която а, има недостиг на любов, води или създава проблеми. Э, чем опаснее ситуация, чем болезненнее потери, тем больше шансов очиститься и привести свою душу в порядок. И колкото по-страшна е една ситуация, колкото по-болезнена е загубата, толкова по-големи по са шансовете да очистим душата си. Когда у нас э, что-то болит, э, Когато нещо ни болит, мы первым делом хватаемся за таблетку. Първата ни работа е да потърсим капчетата. И енергия идет не на наше обновление, а на желание устранения боли. И енергията ни всъщност се насочва не към нашето обновяване, а се съсредоточава върху желанието ни да преодолеем болката, да се освободим от болката. Е, я вчера сказал несколько жестких слов о современной Вчера казах няколко доста резки думи по адрес на съвременната медицина. Медицина е сделала очень много и медицина будет существовать и развиваться. Медицината е направила много и медицината ще продължи да съществува и се развива. Но медицина исходит только из тела и лечит только тело. Но медицината изхожда само от тялото и ликува само тялото. Поэтому проблемы и определенный кризис в медицине, с моей точки зрения, неизбежны. Затова, според мен, проблемите и кризата в медицината просто са неизбежни. Когда медицина будет лечить и душу, и тело одновременно, тогда человек будет здоровым. Когато медицината започва, започне да лекува и тялото и душата едновременно, тогава човекът Поэтому, если у вас проблемы по здоровью, можете пойти и обследоваться у врача. Затова, ако имате проблеми со здравето, вие можете да отидете на лекар и да си направите изследвания. Но какие бы таблетки вам не дали? Но каквито и капчета лекарства да ви дадат? Если вы не будете э, помогать своей душе, ако вие не помагате на душата си, эти лекарства дадут временные эти лекарства шли на самый вредный эффект. Поэтому речь идет не о противоставлении медицине, а о том, что она должна развиваться. Я ходил к врачам, и они мне не могли И при мен се случи същото. Аз ходих по доктори, но те не можеха да ми помогнат. Е е и лекарства мне не помогали. И лекарствата не ми помогнаха. И тогда я понял, что-то нужно еще. Тогава разбрах, че има нужда от още нещо. И когда я занялся проблемой эмоций, проблема моей души, вот тогда э, пошли изменения. И когато се заех с обърнах внимание на моите емоции, когато се заех да решавам проблемите на, мой, на моята душа, тогава вече наистина се, се преднасочих към устраняване. Я а, не отрицаю помощь врачей. Не отричам помощта на лекарите. Но если мы не будем заботиться о нашей душе, то нам врачи нужны будут постоянно. Но ако ние не се грешим за нашата душа, лекарите ще ни бъдат необходими непрекъснато. господин Лазарев, тази година беше много тежка за мен. Преди 7 години преживях също такава. Има ли нещо общо интервала от 7 години? трябва да се отпусне, да се почине или пък моменти, в които трябва да съберем всичките си сили, за да преодолее някакви сериозни изпитания. А, Наша вся человеческая цивилизация тоже живет в ритме. Цялата човешка цивилизация също живее в определение. Мне был интересный момент. Я когда начал смотреть человеческую цивилизацию на том канале. я посмотрел, как у нее есть прошлая жизнь. Я не, не понял, как это из прошлой жизни в нашу цивилизацию. За мен това беше много странно. Как така нашата цивилизация трябва да може, трябва, може да е има мина? И когда я начал смотреть по времени, я понял, наша цивилизация живет в ритме, и этот ритм как бы сжимается. Первый... Я Разбрах, че нашата цивилизация също живее в някакъв ритм във времето. И този ритм по някакъв начин започва да се а, събира, да се сбива. Первый всплеск 50 тысяч евро. Първо, първото такова а, изхвърляне е било преди 50 хиляди години. Потом 15 тысяч лет После преди 15 хиляди години. Потом 5 тысяч лет После преди 5 хиляди години. Потом 2 тысячи. Преди 2 хиляди години. Сейчас еще один всплеск. И сега има още едно такова излияние. И дальше будет самый е короткий, самый е интенсивный импульс в нашей цивилизации, а потом опять будет увеличение. Около 300 лет будет вот этот поздний импульс, а потом опять где-то несколько тысяч лет. И сега от тук нататък следва най-късия импулс, т.е. най-краткия импулс, след което отново ще започне повторение на по импульс, который примерно ще бъде 300 000 години. Получается, что в ближайшие 30 лет идет пик нашей цивилизации, и все максимальные изменения за все предыдущие эпохи будут именно в эти годы. Излиза такава, в близките 30 години всъщност ще в развитието на Но это видно сейчас. Впервые вся цивилизация может погибнуть. Но това се вижда Тя, за първи път се вижда това, че цялата цивилизация може да загине. Если раньше погибали отдельные цивилизации, где уровень технический оторвался от любви, то сейчас мы все едины. Ако по-рано се разбирали само отделни цивилизации, където техническото ниво е било откъснато от любовта, то сега всички ние сме Но поскольку сейчас идет самая Э, ответственная ситуация, то в каждом из нас, я думаю, уже заложены а, те силы и та энергия, которая поможет нам измениться. Но тъй като според мен сега е най-отговорната ситуация, аз мисля, че във нас са заложени някакви сили и някакви отговорности, които ще ни помогнат да се Остается только привести ছিল না Я не хочу жить, если у меня развалилась судьба. Има такава програма, има такава емоция, която извежда горе-долу така. Аз не искам да живея, след като ми се е разпаднало семейството. Переводе означает, это называется поклонение на судьбе. Това означава поклонение към съдбата. То есть неумение принять удары судьбы, а развал судьбы. Тоест неумението да се приемат ударите на съдбата и разпадането на съдбата. Человек стал выздоравливать, это означает, душе больше любви. Щом човекът е започнал да оздравява, това означава, че в душата му се е появила повече любов. Если нет иммунитета, значит мало энергии, значит любви в душе. Ако няма иммунитет, значи има малко енергия, значи няма любов в душата си. Перед тем, как дать, всегда немножко отнимать. Преди да не се даде, винаги малко ни се начал выздоравливать, пройди последние испытания. что се започнал да выздоровяваш, трябва да преминеш и последните Не можешь принимать удар судьбы, получи, прими и пройди. Не можешь да преодоляваш ударите получи, прими и премини през това. Как скажет э, верующий человек, Каждый, каждый день явище. Если жена снова решила расстаться, это дано свыше, значит, наверное, в этом есть лучше смысл, не может это менять. Ако жена не иска да се раздели, значи това идва някъде отгоре, значи това е някаква и аз трябва да го Как скажет неверующий, но внутренне здоровый человек? Каждый каждый день един невярващ, но вътрешно здрав човек? Дым. И ну, все А когда человек начинает унывать, вот я, жизнь не сложилась, вот я смотрю, насколько он прошел, на 5%. А, Когато човекът започне да унива, да съжалява, че живота ему не се е То есть женщина всегда работает на спасение детей. Жената винаги работи за спасение на децата. Если муж должен на руках для спасения детей, она будет интуитивно это е делать. Ако трябва да носи на ръце мъжа си в името на спасяването на децата си, тя ще прави това интуитивно. Если мужа е нужно плюнуть в лицо для спасения детей, она интуитивно е сделает. Обаче, ако трябва да се изплюе в лицето му заради спасяването на децата му, тя пак ще направи това интуитивно. Если человек научился видеть божественное во всем, он внутренне сумеет это принять и спасти детей и наладить отношения с женой. И если человек носит вътрешно в себе си Божественото, то ще умее това, да приеме това заради спасения на децата си. А если он эту ситуацию не принял? А если не принял эту ситуацию? то детям он не только не помог, но наоборот, ухудшил состояние. То Той не само, что не да помогне на децата си, а дори ще влуши тяхното състояние. Значит, если жена вернется к нему, значит, а жена муси върне при него, Очищение дальнейшего не будет. Няма да има по-нататъчно пречистване. Значит, первое, жена не должна вернуться. Това означава първо, че жена не бива да Он должен заболеть еще сильнее. то той трябва да се разболее още повече. И третье, у него должна развалиться судьба и посыпаться неприятности и несчастья. приводит засыпанных неприятностей и несчастья. Но если задним числом понять, что любая неприятность по судьбе должна проходиться с любовью, но за задача разбере, чи всяка, чи всяка неприятность трябва да бъде преминавана с любов, преодолявана с Если через покаяние снять все моменты уныния, нежелания жить, недовольства судьбой, А через покаяние здійсненням свою целісну, свою дійсну, всі читаці, притягнутся умение, притягнутся нежелание дожигать. Если в молитве утром и вечером повторять, я принимаю Божественную волю. Божественная воля направлена на мое спасение, очищение моей любви. А Ако всяка вечер си, сутрин и вечер си повтаря, че приема Божественната воля за това, защото тя е насочена да помогне. Я принимаю и люблю свою судьбу любую, какой бы она ни была, че приема своята съдба, независимо от това каква е тя, то тогда возможно все е восстановить. Тогава е напълно възможно всичко да се възстанови. Мы в жизни имеем только то, что мы можем потерять. В живота ние притежаваме само това, имаме само това, което можем да загубим. Если потеря чего-то для нас невыносима, мы не должны этого иметь. Ако загубата на нещо е невыносима за нас, това просто означает, что ние не трябва да притежаваме това нещо. Не ни е дадено Поэтому перед тем, как нам дать, нас сначала проверяют на умение Затова преди да ни дадат, най-напред проверяват умението ни да губим. Всяко нещо, с което се захвана, се вглъбява толкова много, че след 2-3 часа не заболява глава. Сякаш изгубен от нормално състояние. Може би това е присъщо за хората на изкуството или е склонност към търсене на перфекционизъм. Това лошо ли е или как могат да го избегнат? Первое, что нужно понять, не мы делаем, а нами делаем. Първото, което трябва да разберем, че не ние правим, а с нас правят нещо. Второе, главное не цель, которая е стремится, а главное енергия, которую е дают, чтобы добиться цели. Второ, главното не е целта, към която се стреми, а главното е енергията, която ще отдадем, за да постигнем тази цел. Когда я концентрируюсь не на отдаче энергии, а на цели, Это желание притянуть цель к себе, это потребительство и потеряние. Когда аз се концентрирам не а на отдаването, а върху, върху даването, а върху желанието да постигна целта, това е потребителство. И тогда возникают страхи, сомнения, неуверенность. Тогава възникват страховете, сомнения, неуверенность, унинието. Поэтому ваш процесс отдачи энергии Процесс создания чего-то – это есть истинное счастье. Оно на первом месте, а цель вторична. Затова процесът на създаване на нещо, процесът на постигане на нещо всъщност е първичното. То е първичният източник на вашето щастие, а не самата цел. Если любимый человек для меня цель, я постараюсь прилипнуть к нему. Я буду бешено бояться его потерять и не Ако любимият човек е за мен цел, аз ще, се, ще направя всичко възможно да прилепна до него. И аз ще изпитвам дива ревност и див страх от това, че мога да го загубя. А се понимаешь, че любимият е човек – это средство для того, чтобы ощутить любовь, и я для него средство. А ако разбирам, че любимият човек е само средство да усети любовта, и аз за него също съм такова средство. У меня не будет страха, ревности и ненависти. Няма да изпитвам страх, ревност и ненавист. Нужно понять, только Бог может быть целью, все остальное средство. Трябва да се разбере, че само Бог може да бъде цел. Всичко останало е само средство. А насчет предыдущего вопроса? Как, нужно, на предыдущия въпрос, как нужно относиться к его потере? Как трябва да се отнасяме към всяка загуба, Мы привыкли говорить, сколько я потерял. Какой кошмар. Каков ужас, сколько много съм загубил. А нужно говорить, сколько мне дадут, если правильно пройду. А трябва да се казва, колко много ще ми се даде, ако правилно мина през това. Имам 8 дете. Влияе ли моето минало и настояще върху него след като нямаме биологична близка? Не знае, че е осиновен, вече е зрял човек. Мислите ли, че трябва да им кажа? Я думаю, говорить в этом нет смысла. Зачем? Мислить, что просто не на смысл договоренности туда. За что? А, любовь а, это единство. Любовь – это единство. И а, ребенок всегда а, должен ощущать единство с родителем, это помогает ему любить. И детето винаги трябва да усеща единството си с родителите, защото това му помага да обича. Поэтому зачем а, нарушать это единство. Тогава защо да нарушаваме това единство? Это первое. Второе. А, физическое а, родство очень мало значит. Освен това, физическото изразходване означава много малко. А, когда люди любят друг друга и общаются, идет переключение на приморство, на душевно. Когато хората обичат, се обичат един друг, става едно превключване на душевен план. У меня есть знакомый. Имам един познат. У нее умерла домашняя собака. Умряла куче. Она купила щенка. Тази моя позната си купи малко почерпи. Ана още ли има? Е е тя става дума за собственичката на малкото кученце е много ревнива. А у собаки тут же начали справление с зрением. И при кучето веднага започнаха някакви проблеми с зрението прикупила еще одну собачку, сучку. Тя си купила още едно кученце, женско. собачки, когда ей был они нали, вот, сделали операцию, рак молочных желез. И когда кученцето беше на една година, му направиха операция, защото имаше рак на млечната жлеза. Это е, все болезни ревности, которые собака берет у хозяина. Всичко това са болести на ревността, които кучетата възприемат от стопанката си. Уж если животные открывается и берет карму хозяйки, чтобы дистанцировал е, там. Я во всех книгах пишу, если муж ведет себя агрессивно по отношению с женщиной, к жене, значит, вероятно, причина в Жертва притягивает преступника. Винаги казвам в книгите си, че ако един мъж се държи агресивно към жена или към собствената си съпруга, значи най-вероятно причината е в самата нея. Я видел постоянно одно и то же. Если муж алкоголик и пьет, жена внутренне очень не Винаги виждаме едно и също. Ако мъжът е алкохолик и пие, жената като правило винаги е ревнива. Значит, инсульт – это болезнь ревности. Инсультът е болезнь на ревността. И если вы дочери инсульт, то, вероятно, это пришло через мать. И ако дъщерята и е получила инсулт, това вероятно е идва от майката. И если мать ревновала, не хотела жить или ненавидела отца и мужа, И ако майката е ревнувала, не е искала да живее, не е обичала или не виждала мъжа си, то най-вероятно проблемите са дошли от нея. Значи, ти у дочери проблемы, то нужна э, причина не в муже искать, а вероятно в себе и работница. Значи, ако дъщеря има проблеми, по-вероятно е да не търсите проблеми по-вероятно е да не търсите причините в нейния мъж, а да ги търсите в себе Если все определено Богом, то поверьте мне, все несчастья для нас – это наши ученые. Мы должны меняться. Мы должны очищать свою душу. Поиск виноватых – самое худшее, что можно сделать. Ако всичко е определено от Бога, всичките нещастия просто представляват едно учение. Търсенето на виновни просто не е нужно. Просто не е нужно. Jesus Cristo. Това беше един опит да се обединят хората. И това беше един много велик опит. Но единство должно идти через веру в Бога, через любовь, на самом тонком. Но единственият начин да се обединят хората, това е чрез вярата в Бога. Попытка сделать едиными всех через внешний уровень физический. Опитът да се направят едини всички на външно ниво, чисто физически. Лишить всех частной собственности е Като лишим всички от на собственост и ги облечем в еднакви грехи, привела катастрофи. Този опит доведе до катастрофа. Нынешний глобализъм, по сути дела, это социализм того же порядка. Днешният глобализъм в същността си е социализъм от същия вид. И Америка, которая боролась с социализмом, сейчас делает то же самое. И Америка, която се бореше с социализма, Сега прави абсолютно същото. Называют просто по-другому. Просто това сега се нарича по друг начин. Но мы обречены понять друг друга и объединяться. Мы просто должны понять, что единство должно быть не на поверхностном уровне, а на внутреннем. Если не будет внутреннего объединения, начнется внешнее, и оно приведет к нашей проблеме. Ние просто трябва да разберем, че единството и обединяването трябва да стане не на външно ниво, а на вътрешно. Има ли връзка между алкохола и теологията? Или алкохол и пристрастяването към духовността? На какво се дължат? Как да се обясни? Това е проблем на теологическия факултет, Волград, Эрлан. Lord, let's go. започват с главата и забравят, че после всичко това трябва да мине през сърцето. Огромная проблема е иудаизма в том, что евреи Бога познают через только через книгу, то головой, познават Бога Само само четейки добрите и правилата. А когда идет повышенная концентрация на сознании, оно начинает тухнуть. И вот очки надевать, зрение портится, когда идет перегрузка сознания. А когда концентрацията върху съзнанието е прекалено голяма, то э, започва да затихва, то започва да отслабва. Ето тогава, например, точно хората слагат очила, защото зрението им отслабва. Мне одна э, девушка говорила, я начинаю молиться, у меня ощущение полета и счастья. А потом хочется ругаться мать. Едно момиче ми разказваше, започвам да се моля и изпитвам усещане за лекота и за полет, а след това изведнъж ми се иска да псувам с най-грозни думи. Я ей объяснил, что а, когда мы идем к Богу, то легко незаметно уклониться и уйти от любви э, к сознанию, к духовности. Аз му обясних, че когато тръгваме към Бога, е много лесно, без да се усетим, да се отклоним от любовта към съзнанието и духовността. И отстранение от духовности идва чрез желание да матом или пить. И точно отстраняването, отдалечаването от само духовни ангели. Сами... Библията казва, че дявол е станал най духовни ангели. Както само близки Бог. Този, който уж е бил най-близко до Бога. Это е, означает в переводе, что очень е легко от божественного поскользнуться в сторону сознания, духовности и способности. Това означава, че е много лесно от божественото да се подхлъзнем към съзнанието и към духовността. А сознание без любви начинает убивать. А одно сознание, в котором няма любовь, започва да убива. А, поэтому я говорю, что нельзя ни к чему серьезно относиться, только к любви к Богу нужно серьезно относиться, ко всему остальному с юмором. Затова аз казвам, че не бива да се отнасяме към нищо прекалено сериозно. Единствено към Бога трябва да се отнасяме сериозно, а към всичко останало трябва да се отнасяме с чувство. И вот э, изучение теологии, многие, вероятно, преподаватели э, меньше ориентируются на любовь, на отдачу и больше ориентируются на книги, на понимание, на э, речь и так далее. И отсюда возникает желание пить э, у тех, кто изучает. При на теологията става точно така, нещо неприятно. Сначала скажите ему комплимент. Най-напред му направете комплимент. То есть этим вы покажете, что вы хотите ему помочь, а не раздавить его. С това вие ще му покажете, че искате да му помогнете, а не да го смажете. Наше время закончилось, но из уважения к вам мы еще посидим. и закончим. Има няколко въпроса, свързани с магията. Няма да ги зачитам по-отделно, но само ще спомена, че, че има въпрос как може да се махне черна магия. Има въпрос, в който се казва, че в семейството със сигурност има някаква магия, която води до болести и неприятности. Вампирът смучи от вампир. Если человек человека в душе любовь, никакой черный маг не сможет его принести вреда, а если попытается, то погибнет. Ако човека носи в душата си любов, нито един черен магиосник няма да може да му стори нищо лошо. Черный маг не может быть сильнее Черният магиострик не може да бъде по-силен от Бога. Непрерывная любов е является абсолютной защитой. Непрерив, непреривната, непрестанната, непрекъсната любов винаги е една много добра защита. Бог чрез глаз, как болезнь, прилепляется к тому, кто болен внутри. Лошите очи са като болестите. Те прилепват към този, който е болен отвътре. если вот у человека есть приворот, но приворожить мужчину может женщина тогда, когда он зацеплен за сексуальность, когда он ревнивый, когда он личный. Он пойдет в бабки, снимет этот приворот, другая навесть, снимет это, третья навесть, снимет это, заболеет. Значи жената има особеното свойство да бъде омагасва мъжете. Но мъжът може да отиде при някоя врачка да смъкне, да свали тая макия, е обаче тя ще му направи друга, втора, трета. а как же проклятие, е Много често ме питат за проклятието, което може да върви по... през няколко поколения. А я отвечаю, проклятие спасает жизнь потомка. Аз винаги отговарям, проклятието спасява живота на Чистого человека проклинать не Един чист човек никога няма да бъде проклянат. Если идет программа э, смерти, то проклятие, давая унижение и неприятности, очищает. Ако има програма за смърт, то проклятието дава очистване и тогава следва спасение. Поэтому, если хотите, чтобы снялось проклятие с рода, нужно глубинно измениться. Ако искате да свалите проклятието от рода, трябва да се промените много силно в дълбочина. Если мы очищаемся добровольно, не нужно принудительно очищение. Така че проклятието като пречистване да се усети доброволно. реализацията в професията си и личния си живот. В отношенията си към хората се стреми да бъде толерантна, но винаги се получава обратния ефект. Къде греша? то потом там идет высокомерие и претензии к людям на тонком плане. То есть снаружи человек один, а внутри другой. Надо работать дальше. Трябва да работите, защото в поколенията, в нафини нива това върви по поколенията, през поколенията. Значит, ко мне сейчас поступило сообщение с тонких планов. Сега получих съобщение от фините нива. Разных